sakson ikki ming sakkiz yuz ellik birinchi fatvo. Savol: Xotinimni shifokorga olib bordim. Shifokor uning 1 oyu 8 kunlik homilador ekanini tasdiqladi. Biz avval ma'lum muddatgacha farzand ko'rmaslikka kelishib olgandik. Chunki xotinim betob va homiladorlik mashaqqatiga chiday olmaydi. Shu holatda homilani oldirish joizmi yoki yo'qmi? E'tiborli jihat shundaki, biz faqat vaqtincha farzand ko'rmaslikka kelishgan edik. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar xotin kasal bo'lib, homiladorlik mashaqqatiga chiday olmasa, homiladorlikning 1 40 kunida homilani oldirib tashlash joizdir. Bunga bir guruh ilm ahli moyil bo'lgan. Kibor ulamolar hay'ati kengashi quyidagi masalalarga ittifoq qildilar. Birinchidan, homila qaysi bosqichda bo'lishidan qat'i nazar, shar'iy uzrsiz va juda tor doiradagi istisno holatlardan tashqari homilani oldirish joiz emas. Ikkinchidan, agar homila birinchi bosqichida, ya'ni 40 kunlik muddatda bo'lsa va uni oldirishda shar'iy manfaat yoki zararni daf qilish ko'zlangan bo'lsa, uni oldirish joiz. Ammo bu muddatda farzandlarni tarbiyalashdagi mashaqqatdan qo'rqib yoki ularning yashash va ta'lim xarajatlaridan ojizlikdan xavfsirab yoki ularning kelajagi uchun yoki er-xotinda mavjud farzandlar bilan kifoyalanish maqsadida oldirish joiz emas. 3-dan, agar homila alaqa yoki mudg'o, ya'ni 2 va 3-40 chi kunlik bosqichida bo'lsa, ishonchli tibbiy hay'at uning davom etishi onaning salomatligiga xavf tug'dirishini, ya'ni uning davom etishi oqibatida onaning halok bo'lishidan qo'rqilsa, o'sha xatarlarni bartaraf etishning barcha vositalari sinab ko'rilgandan keyin uni oldirish joiz bo'ladi. 4-dan Uchinchi bosqichdan keyin, ya'ni 4 oy to'lgandan so'ng, bir jamoa ishonchli mutaxassis shifokorlar homilaning ona qornida qolishi uning o'limiga sabab bo'lishini tasdiqlamagunlaricha homilani oldirish halol emas. Bu ham uning hayotini saqlab qolishning barcha vositalari sinab ko'rilgandan keyin bo'ladi. Bu shartlar bilan uning oldirishga ruxsat berilishi ikki zararning kattarog'ini daf qilish va ikki manfaatning ulug'rog'ini jalb qilish uchundir. Wallahu alam. Manba: Fatawa al-Jami'a 3-mujallad 1056-bet.